ԼՂ պաշտպանության բանակի զինծառայող Գոր Գարեգինյանը նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը շնորհավորական ուղեր ձեղել Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի այցելությունը ադրբեջանցի գերիալ զինծառայող Էլնուր Հուսեյնզադեին հանրային հնչեղություն է ստացել ստորագրվել է փոխգործակցության հուշագիր Արցախի առողջապահության նախարարության Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանի եւ Հայաստանի ազգային առողջապահության ինստիտուտի ներկայացուցիչների միջև։ Արցախի ձայներ երաժշտական համույթը փետրվարի 8-ից համերգային ծրագրով հանդես կգա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն Փետրվարի 6-ին եւ լույս 7-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորթը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 25 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 280 կրակոց։ Իստիգլալ եւ ՍՎԴ դե տիպի դիպուկահար հրացաններից ադրբեջանական զինուժը առավել ինտենսիվ կրակ է վարել հարավային, արևելյան եւ հյուսիս-արևելյան ուղություններով ընդհանուր առմամբ արձակելով 30 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը փետրվարի 7-ին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել ԼՂՀ Հադրութի շրջանի ուղությամբ Հորադիզի դեպի Հյուսիս։ Ինչպես տեղեկացրին ԼՂ արտգործնախարարության տեղեկատվական վարչությունից, ԼՂ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումը իրականացրել են ԵՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ դաշտային օկնականներ Խրիստո Խրիստովը Բուլղարիա եւ Իրժի Աբերլեն Չեխիա, ինչպես նաեւ ԵՀԿ գնան անձնական օկնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիա Շփտանգծի հակարակոմից դիտարկումը իրականացրել են ԵՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջե Կասպրշիկը, ԵՀԿ գնանդաշտային օկնական Գենադիե Պետրիկան Մոլդովա եւ ԵՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ գրասենյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը Շվեդիա։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Սակայն ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Դուկլես ու Մեկլուրեր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հանդիպում է ունեցել ԼՂՀ կառավարության նախընտրեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պատասխանատուների հետ։ Քննարկվել են 2016 թվականին կառույցի կողմից կատարված աշխատանքներին եւ 2017 թվականի անելիքներին առնչվող հարցեր։ Համապատասխան զեկույցներով հանդես են եկել գերատեսչության ղեկավար Կոմիտաս Կարապետյանը եւ կառույցի մի շարք ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Նախագահ Սահակյանը ընդհանուր առմամբ բավարար է գնահատել գերատեսչության 2016 թվականի գործունեությունը եւ համապատասխան հանրարարականներ տվել աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 6-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելի ցուցաբերած արիության համար ԼՂ պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Գոր Գարեգինյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռեքս Թիլերսոնին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ ԼՂ արտգոսնախարարը վստահություն է հայտնել, որ Թիլերսոնը կխթանի Միացյալ Նահանգների որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի միջնորդական ջանքերը հասնելու Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության տևական ու խաղաղ կարգավորմանը։ Նա նաև երախտագիտություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների կողմից Արցախի հանրապետությանն ու նրա ժողովրդին ցուցաբերվող օժանդակության համար։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Օրերս Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի այցելությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային հատվածում Ադրբեջանի ձեռնարկած դիվերսիոն գործողության արդյունքում ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայող Էլնուր Հուսեյնզադեին հանրային քննարկման առարկա է դարձել։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Ռուբեն Մելիքյանի այցը, որ հանրային մեծ հնչեղություն ստացավ, ինքը մարդու իրավունքների պաշտպանը բնութագրում է որպես մարդասիրական, մարդավարի վերաբերմունք ձերբակալվածի հանդեպ։ Այցելության նպատակը հավաստիանալն էր, թե ինչպես են պահպանվում նրա Արցախի օրենսդրությամբ եւ Արցախի միջազգային պայմանագրերով սահմանված իրավունքները։ Այցելության ընթացքում մենք հավաստիացանք, որ այն իրավունքները, որոնք նախատեսված են տվյալ փուլում, արդեն իսկ իրացվում են կապված հանրային պաշտպանի նշանակման հետ, ադրբեջանների թարգմանչի ներգրավման հետ եւ այլն։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակելու է հետևել ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայողի ճակատագրին։ Ձերբակալվածի հանդեպ ոչ այժմ տեղի ունեցած գործողությունները լիովին համահունչ են Արցախյան օրենսդրության տնտեսականն ու միջազգային պայմանագրերով նախատեսված նորմերին, բայց զրուցակցից հավաստմամբ նրա պաշտպանության իրավունքը կլինի ամբողջական ու լիարժեք, եթե Կարևոր է գծել, որ այս փուլում եւ առհասարակ դատավարության ընթացքում իրավունքների ամբողջական ապահով հնարավոր կլինի եթե հնարավորություն ունենա օգտվել օրինակ այդ թվում նաև իր ընտրության պաշտպան ունենալու հնարավորությունից եւ ես հատուկ եմ այդ հանգամանքը շեշտադրել այդ առության մեջ քանի որ իրեն եմ ասել թե դա նաև հրաապարակային է որ եթե կլինեն մարդիկ որոնք որ պատրաստ կլինեն այս հարցով գործողություններ կատարել կարող ենք մենք քննարկել որովհետեւ նորից ասեմ պաշտպանության իրավունքը շատ ավելի համոզիչ է իրացվում շատ ավելի ամբողջական է իրացվում եթե իր ընտրության պաշտպանի մասին է խոսքը այս պայմանությամբ մեր օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով ինչպես է ցանկացած այլ հանրային պաշտպան պատրաստվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ձերբակալվածի հետ նաև առանձնազրույց է ունեցել։ Թեպետ մեկուսի զրույցների բովանդակությունը սկզբունքորեն հրապարակման ենթակա չէ, բայց հաշվի առնելով հարցի հնչեղությունը Ռուբեն Մելիքյանը բացառություն արեց։ Որոշակի տեղեկություն տրվեց առողջական վիճակի եւ վերաբերմունքի մասին։ Սա միակ բանն է, որ բացառություն արվեց մեր կողմից, որտեղ մեկուսի զրույցը այդքանով իհարկե չէր համարապատվում, բայց բացառություն արվեց մի պատճառով, որովհետեւ մեծ ծավալի տեղեկատվություններ նախորդ օրը հրապարակում հատկապես հարազատ հարազատների կողմից եւ ոչ միայն հարազատների կողմից, որոնք շատ ուղիղ մտավախություն եւ անհանգստություն էին հայտնում վիճակի հետ կապված եւ ես որոշեցի այս փոքր ինֆորմացիան տրամադրել ձերբակալվածի հավանականությամբ, որ այնուհանդերձ ինձ իրավունք վերապահեցի այդ հատվածը հրապարակել։ Ի հավելումը նշենք նաև, որ ձերբակալվածի հանդեպ ներկայումս իրականացվում է նախաքննություն ԼՂՀ քրեական օրենսդրության սահմաններում դիվերսիայի փորձ կատարելու եւ Արցախի պետական սահման նապորինի հատելու փաստի արդիվ։ Ինչպես հայտնի է, ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը Հյուսենզադեի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է կալանավորումը։ Յուլիա Վանյան այսօր Արցախի առողջապահության նախարարության, Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանի եւ Հայաստանի ազգային առողջապահության ինստիտուտի ներկայացուցիչների միջև 3 փոխգործակցության հուշագիր է ստորագրվել։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի հանրապետությունը համարվում է յոդի անբավարարության տեսակետից էնդեմիկ, այսինքն մեկ ուսացված տարածաշրջան, եւ յոդի անբավարարության հետևանքով առաջացող առողջական խանգարումները հանրային առողջության հիմնախնդիրներ են հանդիսանում, այդ պատճառով Կոլումբիայի համասարանի եւ Հայաստանի ազգային առողջապահության ինստիտուտի ներկայացուցիչները պատրաստակամություն են հայտնել հանրապետության տարածքում իրականացնել բնակչության յոդի հագեցվածության հետազոտություն։ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը իր խոսքում նշել է, որ կաջակցի ծրագրի իրականացմանը եւ կստեղծի համապատասխան պայմաններ աշխատանքների լիարժեք կազմակերպման համար։ Հետագա արդյունքները մեզ համար շատ կարևոր են, որտեղ խոսքը գնում է էկոլոգիական ռիսկերի մասին, հաշվի առնելով, որ Արցախը էնդեմիկ գոտի է եւ կա արդեն տվյալներ, որ յոդի դեֆիցիտի գոտի է, մեր եւ կանխարգելման աշխատանքների համար եւ բուժման աշխատանքների համար այս արդյունքները անչափ կարևոր են առողջապահության նախարարության համար ինչ կտա եւ որքանով են դրանք անհրաժեշտ։ Հայաստանի հանրային առողջապահության մասնագետ Սիսակ Բաղդասարյանը հարցին հետեւյալ բարձավանումը տվեց։ Հիմա զբաղվում ենք գրիոդի հագեցվածության հետազոտությամբ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Քանի որ բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հանդիսանում են յոդի էնդեմիկ զոնա, փորձելով հետազոտել յոդի խնդիրը նախ եւ առաջ եկել ենք նախարարի մոտ քույտվություն ստանալու, որպեսզի կատարենք այդպիսի հետազոտություն։ Նախարարը մեզ առաջնորդելով բոլոր պայմանները մեզ տրամադրեց հետազոտության կատարելու համար եւ քանի որ յոդը հանդիսանում է վանաձև գեղձի հիվանդության պատճառներից մեկը, փորձում ենք հիմա հետազոտել յոդի հագեցվածությունը Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Նշենք, որ հետազոտությունները անց են կացվելու 8-ից 12 տարեկան երեխաների շրջանում վերծվելու է մեզի 900 նմուշ։ Պատահականության սկզբունքով ընտրվելու է 30 դպրոց, հետազոտությունը տևելու է 2.5 ամիս, մի ամիս էլ պահանջվելու է բարձելու մեզի մեջ յոդի բարունակությունը որոշող հետազոտության արդյունքները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Միջազգային լրահոսից Բելարուսի Գերագույն դատարանը փետրվարի 7-ին քննել է Ալեքսանդր Լապշինի գործով բողոքները։ Լապշինի փաստաբանի հաղորդմամբ երկու բողոքնել Լապշինինը եւ փաստաբաններինը միասին են քննվել։ Ինձ թույլ էին տվել ներկա լինել նիստին եւ ելույթ ունենալ, ասաց փաստաբանը հավելելով, որ դատարանի կարծիքով ելույթի մանրամասները գաղտնի տեղեկություն են պարունակում եւ հրապարակման ենթակա չեն։ Փաստաբանը միայն նշեց, որ իրենք խնդրել են չեղարկել արտահանման մասին որոշումը եւ Մինսկի քաղաքային դատարանի վճիռը ազատել Ալեքսանդր Լապշինին։ Գերագույն դատարանի վճիռը կհրապարակվի օրվա ընթացքում։ Նշենք, որ դա վերջին դատական ատյանն է, որտեղ կարող է բողոքարկվել արտահանման մասին որոշումը։ Բելարուսը միեդի անդամ չէ։ Թուրգիտնական Հարվարդի համալսարանի մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի հետազոտող Ումիդ Քուրթը հայկական հետազոտությունների եւ ուսումնասիրությունների ազգային ասոցիացիայի կենտրոնում դասախոսություն կկարդա հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Փետրվարի 23-ին Մասաչուսեթսի Բելմոնտ քաղաքում կայանալիք դասախոսությունը վերնագրված է. Ալի Ջենանի Բեյի առեցվածային դեպքը Մի ցեղասպանություն նախապատրաստողի պատմություն 1915-ի հայոց ցեղասպանության ընթացքում եւ դրանից հետո խորագրով։ Դասախոսության ընթացքում քուրթը կկենտրոնանա այն թապայի վրա եւ կխոսի ցեղասպանությունը նախապատրաստողների գործողություններից, տեղական մակարդակով հայերի կոտորածում նրանց ներգրավվածության մասին։ Նա կմանրամասնի, թե ովքեր են եղել ցեղասպանություն ծրագրած անձինք, որոնք են նրանց դերակատարումներն ու շարժարիտները։ Հատուկ անդրադարձ կարվի Ալի Ջենանի Բեյին հայոց ցեղասպանության գործում նրա ներգրավվածությանը, ինչպես նաև նրա կյանքին ցեղասպանությանը հաջորդած ժամանակահատվածում։ Մշակութային կյանք Այսօր Երևանում կայացավ Լևոն Մելիք Շահնազարյանի Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները ԼՂՀ խաղաղ բանակցության դեմ վերահրատարակված գրքի շնորհանդեսը։ Օրը պատահական չէ ընտրված։ Քաղաքագետ հասարակական գործիչ 2015 թվականին 57 տարեկան հասակում կյանքից վաղաժամ հեռացած Լևոն Մելիք Շահնազարյանի ծննդյան օրն է։ Գրքի շնորհանդեսին Լևոն Մելիք Շահնազարյանի որդին, քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն ասաց, որ գիրքը առաջին անգամ լույս է տեսել 1997 թվականին ԼՂՀ կառավարության պատվերով։ Բավական լուրջ հետազոտական աշխատանք է տարվել։ Մի ամբողջ թիմ շրջել է Արցախի բոլոր բնակավայրերով, հավաքել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները փաստող տեղեկանքներ, վկայություններ, իմի բերվել ու ներկայացվել մի գրքով։ Խոսքը գնում է բացառապես ռազմական հանցագործությունների մասին խաղաղ բնակչության դեմ, մարդկային կորուստներ, ունեցվածքի, գույքի հապշտակություն, գողություն, ոչնչացում, բոլոր այն արհավիրքների, որոնց միջով անցել է Արցախի հայությունը հակամարտության հենց սկզբից 1988-89 թվականից մինչև 1994 թվականի վերջին հաստատված զինադադարը ասաց նա Արցախի ձայներ երաժշտական համույթը փետրվարի 8-ից համերգային ծրագրով հանդես կգա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Այս մասին ասել է Արցախի ձայներ երաժշտական համույթի ղեկավարվեստական ղեկավար Լիրա Քոչարյանը եւ նշել, որ համույթի հիմնական կազմում ընդգրկված է 13 հոգի։ Նա նշել է, որ հյուրախաղերի հրավերներ ունեն Մոսկվայից, Արգենտինայից, Բրազիլիայից։ Նոր ալիք 2017 մանկական մրցույթին ենք նախապատրաստվում։ Ծրագրեր ունենք խմբային եւ անհատական, հիմնականում հայկական նոր երկերի տեսահոլովակների նկարահանումներ իրականացնելու։ Պատրաստվում ենք նաեւ մայիսի 9-ի համերգային ծրագրերին ասել է Լիրա Քոչարյանը եւ ընդգծել, որ նախագծի հիմնական նպատակն է Արցախում հայտնաբերել ու զարգացնել շնորհալի երիտասարդներին, այդպես ներկայացնելով Արցախը, Արցախի մշակույթը եւ Արցախցուն։ Մարզասերների համար Ստեփանակերտի հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցում 3 անց է կացվել Կիոկուշին կարատե դոյի 9-րդ բաց առաջնությունը։ Արցախի Օյամա Կիյոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի հավաքականի մարզիչ Արթուր Արուշանյանի հաղորդմամբ առաջնությանը մասնակցել է 181 մարզիկ։ Դրանք Ստեփանակերտի 4 եւ Նորագյուղ տող թաղավարտ գյուղերի խմբերն են։ Մրցման հաղթողները նոյեմբերին մեկնելու են Երևան մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը։ Մեր մարզիկներից 4-ն էլ պատրաստվում են մասնակցելու Բեռլինում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Մանրամասնել է Արտուր Արուշանյանը։ Արցախի մարզիկները արդեն սկսել են նախապատրաստական աշխատանքներ Հայաստանի եւ միջազգային տարբեր առաջնությունների մասնակցելու համար։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը։